Okushururirwa esura ya 13 Njambo nekikaka nikiburugu ko mu maize kikaba kina maembe 10 ne mitwe mushanju amaembe gakyo 10 kina wenkinga 10. kandi ya mitwe kinao amabara gebigunju yokorogota alirwanga Ekikake kyo na boyine kikaba nikishushengo ge dubu. omunoti gwentale. ekinyamugenge kia ekikakekyo amani gakyo nobukama nobushobora bungi mutwe gwakyo ogumo gukabagu inao obuta bubimuno kyonka obuta bwakyobo obubimuno bukakira ensiona ekuratira ekikakekyo netangara abantu bafukamira ekinyamugenge obushobora bwakyo kikabaki bwaire ekikaka au bafukamira nekikaka nibagamba bati obokushisha kikakanowa isi okyachanisa ikikake ekyo kyagira kanwa kabi kyagamba ebigambo byeituli kyarogota kyakoza nobushobora bwakyo emyaka 192 kyakomorora kanwa kyarogota aliruwanga kyarogota aibaralie na ali nyamba lyasingire na ali balinya abaturo muiguru kyabwa nobushango bokurashane saba kristo marakiya basinga kyagira obushobora ali buli Ruganda abantu bengeri zona abakagamba buli rulimi na buli yanga bona abakaturo munsi bari kifukamira kandi yomo woyibaraliye kwemensi etonzirwe litandikiro mu kitabo kya barura kya katamogu akaitwa ino kutui aulire kaishe muntu obokutwarwe endore aratwarwa endore alisa embanda aliitwa embanda aniyo ah, okwegumisiriza no kwikiriza kwa begesibwa kumanyikira Nyambo neki kakeki nikijumbuko muitaka kikabaki ina mayembe gabiri okwobona katama mara emigambire y'ikinyamugenge kyajya mu maisho gekikaka ekyambere kyakoza obushobora nkobwo kikaka ekyo kyaragirensi n'abantu bamu kuvukamira ekikaka ekyambere ekyabaire kyakiziro buuta obwabaire bwizire kukita kya yekoza ebishobeeze kya ya omuliro mwiguru kya guleto mu bantu amano ago kya jubuire kukolera omumayishu gikikake kya mbere kya gakora kubeya abantu abo munsi kya baragira kukora ekishani ekikikaka ekyabaire kiutazibwe mbanda kikashuba kikarora kya jubura kwa ekishani kikikake kya mbere omwoyo nakyo kikagamba nokwisa abarayanga kufukamira ikishushani kikikaka ekyambere kwako kyaragira abantu bona abakena baangu abatungi na banaku abatayiru bayiru na bayiru kutebwao bubonero akiganja kiabulyo anga abuso omuntu ataijakagwa anga kuguza kintu ataina kabonera ako iyo ibarariye kikakekyo anga enamba yeibarariyakyo a obumanyi ni bwetagwao omushobokerwa ashobokerwe namba yekikakeki akuba namba y'omuntu enamba yekikakeki nirukaga nkaga na mukaga